cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ce akan tatsuniyar tamu ta jiya yara yara idan kuna tare da mu a jiya mun tsaya ne inda bangorin bishiyar nan ya ce da ɗan buwaila ka ɗauki wannan ɓangore nawa ka tafi da shi duk inda za ka kuma ka tafi da shanunka sun ishe ka zaman duniya to yanzu za mu ɗora ɗan buwaila ya ɗauki wannan ɓungori wannan ɓangore ya ce da shanun za su cure su zama ɗaya idan ka je garin da za ka zauna sai ka bugi saniyar da ɓangoren su zai komo shikenan ɗan buwaila ya shiga tsakiyar shanu ya yi abin da ɓangoren bishiyar nan ya umarce shi sai shanun nan suka ɓata sai saniya ɗaya tak ya kama hanya yana cikin tafiya ne da saniyarsa guda ɗaya har ya kai wani gari ya yi tambaya aka nuna masa gidan sarki ya kuma isa ya yi gaisuwa a fada sai ya sanar da sarki bukatarsa ta neman izinin zama a garinsa sarki ya yi murna ya ce da shi ai mu haka muke so jama'ar mu ta ƙaru ya sa aka gina wa ɗan buwaila gida bayan 'yan kwanaki da ɗan buwaila ya zama ɗan gari sai ya bugi saniyar da ɓangorin bishiyar nan sai yawan shanunsa ya dawo nan da nan kuwa 'yan tsegumi suka ce da sarki bai dace a ce wani a garin nan ya fi ka dukiya ba hasada da tsara da suka da haɗar gingimu sai suka yi yawa har ta kai fadawa suka ba sarki shawarar cewa lallai fa sai sarki ya yi wani abu don a ƙure ƙaryar yaron nan domin ya bar garin nan sai sarki ya yarda amma fa ba domin ransa ya so ba nan ne sai ya ba da irin ƙwarya ya ce ku ba shi a ce ya shuka yau kuma ya fito ta girma ta yi ‘ya'ya ya fafe a kawo mini duka a yau kaji fa da ɗan boyela ya gaya wa ɓangoren bishiyar nan sai ya ce da shi ba komai ka tona ƙasa da ya tona ƙasan sai ya ga idanu da baki sun fito masa sai ya ce idan ka je gaban sarki ka tambaye shi wai ban da shi akwai wani sarki a garin nan ne idan an ce babu sai ka ce to saboda me za a ce a kai wa sarki mai daraja ruwa a cikin ƙwarya mai ɗaci ɗan boyla ya je fada a gaban sarki ya yi yadda ɓangoren ya gaya masa sai sarki ya ce kana da gaskiya yi tafiyarka amma duk da haka masu suka ba su daina ba sai wasu kuma suka zo ga sarki wai a kai wa ɗan buwayar rago a ce ya sa shi ya haihu idan ya kasa a kore shi daga nan sai a kore shi daga wannan gari sai ɗan buwaila ya gaya wa ɓangoren bishiyar nan sai ɓangoren nan ya ce masa ka je fada gaban sarki kana kuka idan ya ce me yasa kake kuka sai ka ce masa an aiko maka da cewar babanka yana naƙuda zai haihu idan suka ce ba su taɓa jin namiji ya haihu ba sai ka ce da shi ashe kun san rago ma ba zai haihu ba da safe ya ja rago har ƙofar fada ya ɗaure shi ya shiga gaban sarki ya faɗi yana gaisuwa yana kuka da sarki ya ga hawaye a fuskar sa sai ya ce lafiya dai ɗan buwaila sai ɗan buwaila ya ce da sarki ranka ya daɗe mai duniya adali an aiko mini da cewa mahaifina yana can yana naƙuda zai haihu da fadawa suka ji haka musamman ma masu yi masa hasada a gaban sarki sai suka ce ƙarya kake yi yaya namiji zai yi naƙuda ba sa haihuwa Ai, maza ba sa haihuwa sarki dai bai ce komai ba amma sai ɗan buwaila ya yi farat ya dubi sarki ya ce to mai martaba sun ce maza ba sa haihuwa amma an aika min da rago an ce lallai in sa shi ya haihu ta yaya zan sa rago ya haihu da sarki ya ji haka sai ya rasa yadda zai yi ran shi ya ɓaci domin fadawansa sun sa ya yi kuskure sai sarki ya ce to idan haka ne ina son kuwa wane da wane daga cikin fadawan nan su farmin ƙasata suna nema su haɗa ne rigima da jama'a nan take aka yi waje da su aka kai su can iyaka da ƙasar wake-wake kan tela suka bi hanyar shiga dajin aljanu da ke kusa da wake-waken bayan kamar wata biyar da yin haka sai ɗan buwaila ya nemi yaddan sarki domin ya je wake-wake ya zo da mahaifiyarsa da ‘yan uwansa su zauna tare sai sarki ya ce da shi an baka izinin idan ka dawo kuma zan aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana sai ya yi godiya ya koma gidansa ya shirya ya kama hanyar garinsu ɗan buwaila ya je ya kawo mahaifiyarsa da 'yan uwansa sarki kuma ya cika alkawarin da ya yi masa na aura masa 'yarsa suka zauna cikin farin ciki da jin daɗi domin ya zama surukin sarki babu wani algungumi da zai sake sukarsa a gare shi ƙurungus kan kusu to dama a yi haƙƙin iyaye su kula da 'ya'yansu maza ne ko mata hassada kuma ga mai rabo ai taki ne wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu dora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan wani ɗan agwai da kura akwai wani ɗan agwai yana kiwon ɗan akuyarsa har ya girma ya yi ƙiba sai wata rana ya kama shi ya kai shi kasuwa namun daji da yawa suka yi ta ɗan akuyan nan to amma da zaran sun ji tarihinsa sai su wuce su kisayi ana nan ana nan har labari ya kai ga ƙannuwan kura son banza sai ta shirya ta je a yi cinikin ɗan akuyan nan da ita kura ta ga ɗan akuya ya yi ƙiba kuma tana so sai ta tambaya nawa kuɗin ɗan akuyan nan sai ɗan agwai ya ce da kura nifa kokowa ce za ki yi da ni ta kwana bakwai a jere idan kullum kina ka da ni har kwana bakwai to ɗan akuya zai zama naki. idan kuma kin kasa to mun dinga yin kokowar kenan har sai ranar da kika sami nasara ta sai kura ta ce to na yarda aka tara 'yan kallo aka ce da kura ta sayi ɗan akuyar ɗan agwai. kowa ya share wuri ya zauna don kallon ciniki can sai kura ta shirya ta fito fage suka kama kokowa da ɗan agwai kura ta kada ɗan agwai ta rinka cin nasara har tsawon kwana shida a kwana na bakwai sai ɗan agwai ya kada kura ya yi mata shegen duka har ta kasa tashi da ta murmure da ƙyar ta kai gida sai ta ce yau ban fita da sa'a ba washe gari ta fita ɗan agwai ya sake tiƙa ta da ƙasa har ta suma da ta samu aka kai ta gida washe gari sai ta ce da ‘ya'yanta su ɓoye ta a cikin rumbu kuma idan an zo nemanta su ce ta yi bacci ko kuma su ce ta yi tafiya da ɗan agwai ya yi jira a fagen kokowa shiru bai ga kura ta fito ba kuma babu labarinta sai ya je gidanta ya yi sallama amma sai ‘ya'yanta suka ce mahaifiyarsu ta yi tafiya sai ɗan agwai ya ce to amma bari in ɗan buɗe rumbun nan domin in ga hatsin da ke ciki kafin yaran su hana ɗan agwai har ya buɗe rumbun ya leƙa sai ga kura a cikin rumbu sai ya ciro ta ya kai ta fagen kokowa suka fafata ya ɗauke ta sama ya dankara ta da ƙasa daga ƙarshe dai kura ta koma gida da rarrafe da 'ya'yanta suka ga haka sai suka ce baba wannan sai fa mun nemi asirin da zaki sha ki samu nasara in ba haka ba wannan ɗan agwai zai kashe ki washe gari tun da sanyin safiya suka shirya suka tafi gidan wani boka neman asirin samun nasara akan ɗan agwai da suka isa suka yi wa boka bayani sai ya ce babu magani amma akwai wata dabara ɗaya da zan ta yi makamaku yare yara saboda halin lokaci za mu dakata a wannan wuri in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi